Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթիից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից։ 15-ին մշակութային լուրեր, 16-ին լուրեր մարզաշխարից, 17-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականի գլխավոր թողարկումն է։ Ստուդիայում Անի Մանգասարյանը, բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Աշխատանքային այցով Արցախում էր Եվրախորհրդի падգամավորը։ Ծառայողական խորհրդակցություն պաշտպանության բանակում։ Թունիսը չի ցանկանում միջամտել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Բերքի տոնին լավագույն շրջան անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Քաշաթաղի շրջանը։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակների pedagogical ծառայության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել նախորդային Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահներն իրենց տիկնանց հետ միասին զբոսնել են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում, այնուհետև այցելել են քաղաք Շուշի։ Եվրախորհրդարանի падգամավոր ազգությամբ Չեխ Յարոմիր Շտետինան աշխատանքային այցով այս օրերին գտնվում էր Արցախում։ Այցի ընթացքում նրան ընդունել է նախագահ Բակո Սահակյանը, հանդիպմանը քննարկվել են Եվրոպա-Արցախ կապերին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ Եվրոպայի հետ փոխգործակցությունն Արցախի արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է, բարձր գնահատելով Յարոմիր Շտետինայի ներդրումը դրա զարգացման գործում։ Եվրախորհրդարանի падգամավոր Յարոմիր Շտետինան հանդիպումներ է ունեցել Արցախի խորհրդարանում։ Աշոտ Ղուլյանը շնորհակալություն է հայտնել չեխ падգամավորին Արցախին վերաբերող հարցերը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելու եւ բոլոր կարևոր իրադարձությունների ժամանակ հայ ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Եվրախորհրդարանի падգամավորը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը նպաստելու Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացմանը եւ ընդգծել այդ հարցում դիվանագիտական աշխատանքների ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Եվրախորհրդի падգամավորի հանդիպ հանդիպումն այնուհետև շարունակվել է Արցախի Հանրապետություն Եվրախորհրդարան բարեկամական խմբի անդամների հետ։ Եվրախորհրդարանի падգամավոր Յարոմիր Շտետին այն ընդունել է նաև արտաքին գործերի նախարար Մասի Իսմայելյանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Արցախ-Եվրամիություն համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերը կարևորել են խորհրդարանական դիվանագիտության շրջանակներում համագործակցության ուղղված ջանքերի ակտիվացումը։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը պաշտպանության բանակի շտաբում հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները։ Քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ ու առաջիկա անելիքները, համապատասխան պաշտոնատար անձինք ցուցումներ ու հանրարարականներ են ստացել պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթին։ Հանդիպման ժամանակ զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային արդի իրավիճակի, տարածաշրջանային մարտահրավերների եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ։ Թունիսը չի պատրաստվում Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Հայաստանին կամ Ադրբեջանին պաշտպանել։ Այս մասին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում հայտարարել է Թունիսի արտգործնախարար Խմայիս Ալջինաուին։ Նախարարը պատասխանել է Ադրբեջանից պատվիրակ Հուսեյնովին, ով Թունիսի արտգործնախարարին հարցեր հնչեցրել միայն նրա համար, որ հերթական անգամ հիշեցնի հայկական կողմի ագրեսիայի մասին։ Խմայիս Ալջինաուին ընդգծել է, որ լինելով ՄԱԿ-ի անդամ Թունիսը հարգում է միջազգային պարտավորությունները եւ բանաձևերը, սակայն չի ցանկանում միջամտել երկրների ներքին գործերին եւ չի ցանկանում, որպեսզի այլ պետությունները եւս միջամտեն Թունիսի գործերին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկու երկրներ են եւ մեր բարեկամներն են եւ մենք հուսով ենք, որ նրանք խաղաղ եւ արդյունավետ կլուծեն բոլոր խնդիրները, սակայն մենք չենք պատրաստվում որևէ կողմին պաշտպանել, ընդգծել է նա։ ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի նախագահ ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Դուշանբեյում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովում նվազեցրել է լարվածությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես ինքս ականատես էի, թե քանի անգամ են Ադրբեջանի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը մտածել միմյանց եւ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Արդյունքներն ակնհայտ են։ Այժմ հակամարտության տարածաշրջանում լարված աջակցությունը զգալիորեն նվազել է, ասել է Լեբեդևը։ Մենք հուսով ենք, որ երկու երկրների ղեկավարների միջև այս ընդգրկուն շփումը կշարունակվի եւ դրական արդյունքներ կտա հակամարտության կարգավորման համար, նշել է Լեբեդևը։ Ինչպես խոստացել ենք, ներկայացնում ենք մեր թղթակիցների հանգամանալի հաղորդումներն անցած Կիրակի օրը Ստեփանակերտում ավանդաբար անցկացված Բերքի տոնից Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այս տարվա բերքի տոնն առանձնացավ իր լայնամասշտաբ ծավալով։ Տաղավարներ եւ ցեղաներ են տեղադրվել նաեւ նախագահական եւ կառավարության շենքերի հարակից տարածքներում։ Տաղավարները հասնում էին մինչեւ Թումանյան եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցները։ Ի դեպ, թեպետ ըստ մասնագետների գյուղատնտեսական տարին այնքան էլ բարենպաստ չէր, սակայն այս տարի ավելի շատ ցանկացողներ եղան մասնակցելու բերքի տոնին։ Արդյունքում գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառին ըստ կազմակերպիչների տրամադրված տվյալների ներգրավվել է 100 160-150-ով ավել, քան անցյալ տարի։ Ընդհանուր առմամբ հայտերի թիվը հասել է 1044-ի։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով հայտերը ավելացել են նախորդ տարվա համեմատ, ավելի քան 150 հայտով ավելացել է, մոտ 1040 հայտ ունենք։ Հանրապետությունը ներկրվել արդեն համապատասխան քանակությամբ տաղավարները եւ սեղանները, շրջաններին տրամադրված է ըստ պահանջարկի անպաս հանքանակության վառելիքը, որ เป զի տեղ հասնեն, հասնեն մայրաքաղաք բոլոր համայնքներից։ Այս տարվա բերքի տոնն առանձնացավ նաև նրանով, որ գյուղնախարությունը սահմանել է հատուկ մրցանակներ այն տաղավարների համար, որոնցում ամենացածր գներով է առևտուր իրականացվել։ Նշեմ, որ բավականին լավ մրցանակ է լինելու, կարեմ ասեմ, որ ամենից թանկարժեք մրցանակնա լինելու ամենից ցածր գներով վաճառող վստահեցնում է որ գոհ են լինելու Մասնակիցների շրջանում կրկին առաջատարը Քաշաթաղի շրջանն է։ Հայտերի ընդհանուր թվի կեսից ավելին հենց այդ շրջանից է։ Միշտ էլ մեծ սպասումներով ու նորանոր ակնկալիքներով ենք մասնակցում Բերքի տոնին մեծ զրույցում նշեց շրջվարչակազմի մշակույթի բաժնի աշխատող Վրույց Սաֆարյանը։ Յուրաքանչյուր տարի մենք որևէ խորհրդանիշ ենք վերցնում, այս տարի որևէ նշանավոր իրադարձություն, քանի որ մեր շարժման 30-ամյակն էր, շարժում, որի շնորհիվ այսօր ունենք անկախ Արցախը, դրա համար նվիրել ենք մեր Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Ամեն ինչ խորհրդանիշները վերաբերում են 30-ամյակին շրջանը, ինչպես մի ներկայացված է ամենամեծ քանակ ապրանքատեսականիով, ամենաշատ տաղավարներով 500-ից ավելի տաղավարներ, ավելի քան 200 ապրանքատեսակներով եւ այս ամենը Քաշաթաղի շրջանն է ներկայացրել։ Շրջանի գրեթե բոլոր համայնքները ներկայացել են տոնին։ Ինչպես նախորդ տարի այս տարի եւս Էվադարցային մրգերի տեսականն է ներկայացված, որը աճեցվում է մեր շրջանում եւ գնալով մեծանում է արդեն, այսինքն աճեցվում է այնքան նախինում, եթե միայն ցուցադրության համարել, ներկայումս արդեն վաճառքի համով, մասնավորապես Պիվանո, Կիվի, Բիզալիս եւ այլն թե կազմակերպիչները եւ թե մասնակիցներն այն կարծիքին են, որ այս միջոցառումը իրոք իսկական տոն է, տոն, որն ազդարարեց Արցախի գյուղական բնակչության քրտնաջան աշխատանքի ու բերի հողի հերթական հաղթանակը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Այն ամենն ինչով Աշունը վարձատրել է աշխատավոր մարդուն խնամքով դարձդարձված էր տաղավարներում։ Խորովածի ու ժենգյալով հացի բույրը այս ու այն կողմից հնչող երաժշտությունը յուրահատուկ մտնոլորտ էին ստեղծել հանրապետության վերածննդի հրապարակում, իսկական տոն էր արցախյան կոլորիտի հարուստ գույներով։ Օր, երբ մարդիկ ձգվում են դեպի հրապարակ ոչ միայն հարմար գներով արևտուրանելու, այլև ցանոթ հարազատ մարդկանց հանդիպելու, շփվելու, հետաքրքիր ու հագեցած ժամանակ անցկացնելու համար, ահա թե ինչու շատ լեռնընտանիքներով էին եկել Բերքի տոնին՝ երեխաներով, մեծով ու փոքրով։ Այստեղ ոչ միայն գնելու, այլև տեսնելու եւ փորձելու շատ բան կար։ Մենք հանդիպեցինք Ֆրանսիայից ու Լիբանանից Արցախ այցելած երկու ընկերուհիների, ովքեր շրջում էին տաղավարներով ակնհայտ հաճույք ստանալով իրենց շուրջը տեղի ունեցող անցուդարձից շատ աղվոր, ուղագի իրական կյանքն է ասի եւ ժողովուրդը չափեն ավելի ազնիվ է, ապրանքները որ գա երեսուտ կխնդա եւ հայտնի է որ ոյ մեկ ավելորդ պեստիսիդ այո եւ շատ առողջ կյանք մգա աստեղը ինչ է կորցել կորցած են ջնգալի հատ շատ համով է ուրերը անշուշտ շատ համեղ են չորձիրանը մեղրը մեղրը որ մեկ ասենք որևէ բան վերցրել եք ձեզ հետ տանելու այո այո։ Եթե կարողություն ունենայինք շատ ավելի բաներ վերցնել, սիրդերնես կերտա, չեն կարող։ Իսկ գները ինչպիսին էին։ Գները աղեկ են, շատ աղեկ են, շատ աժան են։ Իսկ տաղավարներում կարելի էր գտնել ամեն ինչ՝ միրգ բանջարեղեններից մինչև ձեռագործ աշխատանքներ, ընտանեկան փոքր բիզնեսի ու հայտնի գործարանների արտադրանքներ։ Ես զրուցեցի երկու կանանց հետ, ովքեր իրենց ձեռքով ստեղծել են ընտանեկան փոքր բիզնես։ Արմինե Գևորքյանը մի քանի տեսակի պանիր է պատրաստում։ Մենք եկել ենք Հաշաթաղի շրջանի Լեռնահովիտ գյուղից։ Բերել ենք մեր արտադրած բանիրը։ Մեր յուրահատկությունը այն է, որ մենք պահում ենք սառնարանում բանիրը։ Մաքուր հիգենիկ է, բնական հումքից եւ հասունացած է։ Սվետա Վարդանյանն էլ աշտարակից է, ճիրուչամիջ է պատրաստում։ Սկսել եմ մայիս ամսվանից, վիշնյան երբ որ հասնում է, այդ ժամանակվանից սկսել եմ, ծիրաների տեսականի եմ արել։ Քանի տարի է որ այս գործով եք զբաղվում։ 3, արդեն 3 տարի է։ Տեսնում եմ շատ մարդաշատ է ձեր տաղավարը։ Այո։ Ինչպես է գործը գնում, գոհ եք։ Այո, շատ։ Ընդհանրապես որտեղ եք իրացնում ապրանքը։ Դե հիմնականում բերում ենք այստեղ, Բերքի տոնին վաճառում ենք, մնացածն էլ ինչ որ մնում է, նոր տարուն ենք վաճառում։ Ձեր միրգ։ Այո, այո, բոլորը մերն է մենք ինքներս ենք պատրաստել առանց քիմիկատների, առանց հավելումների։ Գնի սակարկման գործընթացը հայտնի է, որ շատերին է հաճույք պատճառում։ Բերքի տոնին նաև դրա ականատեսը եղանք։ Ինչպես միշտ գնորդը ցանկանում է ավելի էժան գնել, վաճառողն էլ հնարավորինս թանկ վաճառել։ Գներից գոհ եք։ Շատ էժան 50 դրամով է տալիս, շատ ապրե, շատ գոհում, աստված պահել։ Ո՞նց ասես, տանում եմ, ջեյ մանեմ ես էլ համաձայնում եմ, ի՞նչ անեմ։ Յուլիա Վանյան այսօր Իլերում անաշենք, որ Բերքի տոնին լավագույն շրջան անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Քաշաթաղի շրջանը արժանանալով դյուրակիր համակարգչի։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ լավագույն մշակութային ներկայացում անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Շուշիի շրջանը եւ արժանացել 100.000 դրամ պարգևի։ Լավագույն ցածր գին անվանակարգում հաղթող են ճանաչվել Ասկերան քաղաքը, Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր եւ Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնքները ասել է գյուղատնտեսության նախարարը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության համանապահվարչության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 14-ին Արտաշատի համանապահ ջոկատներից մեկում պետական սահմանի պահպանության տեխնիկական միջոցների ստագնապի ազդանշան է ստացվել։ Միջադեպի վայր է հասել համանապահների տագնապային խումբը եւ հայտնաբերել դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք տանող հետքեր։ Որոնողական աշխատանքների համար օգտագործվել է ծառայողական շուն, որը կարճ ժամանակում հայտնաբերել է սամանախախտին։ Սամանապահները նրա մոտ անձը հաստատող փաստաթղթեր չեն հայտնաբերել։ Նախնական տվյալներով սամանախախտը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի է։ Նա հայտնել է, որ սահմանահատել է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Ռուս սամանապահները սամանախախտին փոխանցել են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 7:59-ին Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Քաջարան քաղաքից 9 կիլոմետր հյուսիս-արևելք գրանցվել է 2.5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունն էպիկենտրոնում կազմել է 3 բալ։ Իսկ այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սովյա Հարությունյանը։ Հոկտեմբերի 8-ից 15-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 41 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 5, տեխնատին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 21 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան բացում 4, հիվանդի տեղափոխում 2 դեպք։ Հոկտեմբերի 8-ից 15-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 4 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք՝ դուժել 7 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ ճպայթած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 4 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները վնասազերծվել են։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, թույլ անձրև վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։